Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ։ Եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդման հյուրն է Գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանը։ Նախքան Գյուղի եւ Գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնորեն Աշոտ Բախշյանի հետ հանդիպելը, Բերքահավաքի արդյունքները ամփոփելու համար եղել եմ հանրապետության մի շարք շրջաններում։ Թե շրջվարշակազմի ղեկավարները եւ թե ֆերմերները մեծ ողջավորությամբ էին խոսում Բերքահավաքի արդյունքների մասին։ Այո, տարին Արցախում Բերքարատ է։ Սովորաբար ընդունված է ցածր բերքատվության համար միշտ մեղադրել բնությանը, սակայն պարզվեց, որ հողագործները դեռ շատ անելիքներ ունեն հողի ծրագրի գաղտնիքներին տիրապետելու համար։ Աշոտ Բախշյանը հանդիպման սկզբում նշեց, որ իրենց կողմից ճանաչել են, որ เป զի բերքի իրացման համար պահպանվեն հարմար գներ։ Ողջունելի է, որ գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամն իրենց վարկառումներից նորմալ գներով գնել է ծորեն եւ գարի։ Այս օրերին հանրապետությունում սկսված է մեկ այլ մշակաբույսի հաջարի բերքահավաքը։ Մոտ 1 ամսից հետո կսկսեն եգիպտացորենի բերքահավաքի աշխատանքները։ Որն է առատ բերք ստանալու նախապայմանը։ Ըստ պարոն Բախշյանի, անհրաժեշտ է պահպանել ագրոկանոնները, քանի որ յուրաքանչյուր մշակաբույս ունի իր առանձնահատկությունները։ Աշոտ Բախշյանին խնդրեցի, որպեսի բերքահավաքի արդյունքներն ամփոփի ըստ ԼՂՀ շրջանների։ Антон Բաշյան, բնականաբար ինչքան էլ ասում խոսում ենք, դարձյալ չենք կարող չամփոփել βέρքահավաքը, որովհետև ըստ իմ գործողումների, ըստ ինձ հասած տեղեկությունների, տարին βέρքարատ էր Արցախի համար եւ ով ով, եթե ոչ յուղի եւ յուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնորենը անչափ ուրախ է այդ առիթով։ Խնդրեմ, ամփոփեք արդյունքները։ Այո, իրականում Փարք Աստծո տարին քարատը շուրջ 125000 տոննայից շատ հացահատիկ է կուտակվել։ Մեզ հաջողվել է իրականացված աշխատանքների շնորհիվ եւ պահել բարձր գները, ինչը լուրջ հաջողություն է, կարծում եմ, օգտագործողների համար, որ չհիասթափվեն եւ միշտ զգան պետության աջակցությունը, որը միշտ էլ կլինի հիմնադրամի պարտադրություն պահպանել գները։ Քանի որ տարին շատ առատեր եւ սպասվում է բարձր բերք, որոշ տնտեսվարող սուբյեկտներ շուկայի փորձեցին այդ առիթը օգտագործել եւ ավելի ճակերտավոր ասած ոչ արդար գներ սահմանել, հաշվի առնելով որ բերքը շատ է եւ սպառման հարցեր է լինելու եւ այդ խոճապային ֆոնի վրա փորձել սպեկուլատիվ գներ սահմանել։ Հիմնադրամը այս պահին սահմանել է բարձրագին, այս շուկայում գործող այդ պահին բարձրագին 115 դրամ Հայաստանի Հանրապետության պահեսներում եւ 105 դրամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պահեսներում, ինչը հնարավորություն է տվել եւ մտերել այդ մոտորապես կուտակել են 8000 տոննայից ավել գարի եւ Հայաստանում եւ Ղարաբաղում։ Նույնը հետո եղավ Ծորենի մասով, Ծորենի մասով էլ առատ բերք էր սպասվում եւ էլի այդ նույն երևույթներն ի հայտ եկան եւ հիմնադրամը 135 դրամ սննդային չափորոշներին համապատասխան է սահմանել գինը 125 դրամ այսպես կոչված ֆորաժային ծորենի դեպքում մոտորապես էլի 5000 տոննայից ավել բերքա հավաքվել հավաքված բերքը սկզբում ուղվում էր հիմնադրամի նկատմամբ ժամկետանց, ինչպես նաև ժամկետային պարտավորությունների մարմանը, հետագա տարիներին հիմնադրամի ծրագրերից օգտվելու առումով, այսինքն սերմի, պարտանյութի, ծառայությունների եւ այլ տեսքով եւ այդ գործընթացը շատ լուրջ հաջողություն է համարում, քանի որ մեր օգտագործողները հնարավորություն ստացան եւ բնամատերիալային տեսքով մարել իրենց պարտավորությունները եւ որ ավելի կարեւոր է իրենց աշխատանքի արդյունքում ստանալ նորմալ գնով վաճառել իրենց արտադրանքը, որը կարծում եմ, որ խթան կհանդիսանա հաջորդ տարիներին, որ անհոգ առանց մտահոգության նորից շարունակել իրենց ցանքսերը։ Համբաշյան, իսկ ինչու այս տարի ծնվեց այդ ծրագիրը։ Արադ Բերքն էր այսպես ասած ճակերտավոր մեղավոր։ Ոչ միայն եւ Արադ Բերքը եւ այս տարիների ուսումնասիրությունը ամենայն դեպս հոշեց, որ ավելի հոգեբանորեն հեշտ մարդիկ պարտավորությունները մարում է բնամթերային տեսքով քանի որ եթե վաճառում են իրենց ապրանքը հայտ են գալիս մի շարք այլ խնդիրներ, ապրանքը վաճառում են ոչ այնքան նորմալ գնով, հարմար գներով եւ հաշվի առնելով որ հիմնադրամը այդ խոշոր միանգամից այդ քանակը վերցնում է, հետո ճիշտ է սպառման համար, պահպանման համար ահագին աշխատանք է իրականացում, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ հիմնադրամի առաքելությունն է, որ օգնել, աջակցել, իսկ այդ աջակցությունը ավելի տեսանելի է, ավելի իմաստավոր է, ինչու՞ չէ, քան միայն վարկավորումներով փորձել։ Միայն ոչ թե վարկավորելն է, սերմ տրամադրելն է եւ հեռու մնալը այս process-ներից այլ ավելի լավ է այս քաղաքականությունը վերջնական արտադրանքի դոտացիայի քաղաքականություն, այսինքն գյուղացին միայն արտադրի, իսկ սպառման, գների կայունացման եւ այլ տեսքով պետությանը մշտապես աջակցի։ Համաձայն եմ հիմնադրամը ընդառաջեց ֆերմերներին, ինչը կարծում եմ այնպիսի դաշտ կստեղծվի, որ เป զի հողի հետ աշխատողների քանակը ավելի շատանա։ Բերեմ ձեզ փաստեր, մի քանի հոգի դիմել են Արցախի հանրային ռադիոյի գողական էսքիզներ հաղորդաշարին, փորձելով ձեր օգնությամբ, ձեր միջնորդությամբ բարձել հետևյալ հարցերը։ Այսպես օրինակ, ես առ այսօր չեմ զբաղվել հողագործությամբ, սակայն ցանկանում եմ զբաղվել։ Հիմնադրամը ինչ աջակցություն կցուցաբերի ինձ, ինչ գներով կարող եմ ձեռք բերել ծորեն կամ գարի կամ եգիպտացորեն եւ ինչ օժանդակություն դուք կարող եք տալ, որպեսզի ես զբաղվեմ հողագործությամբ, խնդրեմ։ Մի քիչ լայն հարցը այդ ամբողջ հիմնադրամի սպեկտրն է ներառում։ Ամեն հողօգտագործող պետք է ինդիվիդուալ մոտեցում ցուցաբերվի, այսինքն ինքը ինչ է ուզում առաջինը հողագործությունները լայն, այսինքն մշակի ծորեն գարի։ Այո, ուզում եմ ծորեն մշակել։ Եթե ծորեն եք մշակում շատ բարի, ամեն տարի այդ քաղաքականության, այդ աջակցության ձևերը կապված եւ բնակչության ուզածն եք հաշվի առնում, իրենցն եք լսում, բայց հաջորդ տարիների էլ սերմերի սուբսիդավորման, արտանյութերի շատ արտոնյալ գներով տրամադրման գործընթացը մշտապես շարունակվելու է։ Հիմնադրամը վարում է նման քաղաքականություն, որ արևտրային բան բանկերից վերցրած վարկերի տոկոսադրույքն է սուբսիդավորում։ Այսինքն դուք ներկայացնում եք բիզնես պլան հիմնադրամ, հիմնադրամը իր դերքորոշում հայտնում է, որ ուսումնասիրում է եւ հայտնում է, որ եթե արևտրային բանկը տրամադրի վարկ, մենք կսուբսիդավորենք դրա մի մասը, այսինքն միջև 9%-ը։ Իսկ ցորեն կարող եմ ես գնել ձեզնից եւ ինչ գներով։ Այո, ցորեն կարող եք գնել իմիջելոց ասեմ նախորդ հարցի շարունակությունը, որ հիմնադրամ այս գարին ու ցորենը ինչ գնով մթերել է, մի դրամ էլ ժան չենք վաճառելու։ Այսինքն վաճառելու են գոնե մթերված գնով։ 125 դրամով։ 125 դրամ ցորեն, 105 դրամ գարի։ Ղարաբաղում իսկ Հայաստանում ավելի խոշոր տնտեսվարող սուբյեկտերին այս պահին էլ բանակցություններ անցանում եւ մենք այդ գնով ինչպես մթերել ենք մենք այդ գնով էլ վաճառելու ենք, որը նաև այսպես հոգեբանական մեծ նշանակություն ունի, չնայած մենք դրանք են անգամ պատրաստ, որ բարձր գնով վերցնենք բնակչությունից օգտագործողներից եւ հետո այժան վաճառենք, բայց պետքա դրանից խուսափել եւ վաճառել գոնե են գնով առանց շահույթի, բայց են գնով ինչպես որ մտերել ենք եւ այդ ուղղությամբ աշխատանքները իրականացում եւ կարծիքով հաջողվելու է մեզ այդ գնով վաճառել։ Բամբախշանկարելի ասել, որ ծորենի եւ գարու βέρքահավաքը ավարտվել է եւ այս օրերին որ մշակաբույսերի βέρքահավաքը ընթացքի մեջ է, խնդրեմ մի քանի խոսք այդ մասին։ Ընդհանուր առմամբ մոտ 90%-ով ավարտվել է գարու եւ ծորենի βέρքահավաքը, այս պայն էլի շարունակվում է գյուղամերձ տարածքներում, լեռնային, նախալեռնային տարածքներում։ Այս պահին ընթանում է հաճարի βέρքահավաքը իմիջիալոց ասեմ օգտվելով արդից որ նա դրամ ընդունում է պարտավորությունների դիմաց 110 դրամ 14 խոնավությամբ մեր պահեստում, Շուշիի պահեստում ընդունվում է հաճար բնակչությունից։ 20-25 օրից սպասում ենք նաև եգիպտացորենի բերքահավաքը, որը նույնպես էլի հարկ եղած դեպքում հիմնադրամը իր աջակցությունը կցուցաբերի։ Կարելի է ասել ինչ գներով եգիպտացորենը կընդունի հիմնադրամը։ Այս պահին դժվարանում եմ ասել, քանի որ մենք նայում ենք նաև միջազգային շուկայի, միջազգային բորսաներում այդ պահի դրությամբ ֆիքսված գները եւ որոշակի վերլուծություններ են կանում, այսինքն այդ պահին շուկայում ձևավորվող գինը գոնե հաշվի առնելով մնացած առանձնահատկությունները այդ գինը հետո կսահմանեք Պարոն Բախշյան, վախ չէ Արցախում βέρքահավաքի արդյունքները զուգահեռել միջազգային բորսանների հետ։ Մեզ համար դա շուտ չէ։ Իհարկե շուտ չէ, Արցախն էլ միջազգային համակարգի մասն է կազմում եւ իրականում շատ պետք է եւ մենք պարտավոր ենք հետեւել միջազգային բորսանների, միջազգային փորձին եւ որոշակի շատ լավ վերլուծական նյութեր է պարունակում այդ բորսաների եւ միջազգային փորձի ուսումնասիրությունները, որը նաեւ ծնում է նոր գաղափարներ եւ նոր առաջարկներ։ Ասեմ ձեզ, որ խորհրդային տարիներից ի վեր ես միշտ էլ կապված եմ եղել գյուղական կյանքին, վաղուց եմ վարում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարը։ Խորհրդային տարիներից հետո թերևս անհաջող բերքատվությունը մարդիկ կապում էին միայն ու միայն պատերազմի հետ, միջդժգոհություն եւ այլը եւ այլը։ Որն է պատճառը միայն չմեղադրենք բնությանը, որովհետեւ դուք նույնպես համաձայն եք, որ միայն բնությունը չի մեղավորված բերքի համար, որն է պատճառը, որ ավելի ու ավելի է գյուղացին կապվում հողին։ Կառավարության վարած քաղաքականությունը, ձեր հիմնադրամը, Եվ ես լրիվությամբ համաձայն եմ, որ բնության վրա չի կարելի ամեն ինչ բարթել, ավելին ասեմ, եթե մարդ աշխատում է եւ ամեն կանոններին հետեւում է բնությունն էլ է իր բարի գործանում, այսպես ասած։ Կառավարության վարած քաղաքականությունը իրականում տվել է իր դրական արդյունքը, բայց այդտեղ ունեք լուրջ կարիք հենց օգտագործողների այս խորհրդատվական բազայի ձևավորմանը եւ խորհուրդները պետքա ոչ միայն լսվեն, այլ լսվեն անկալվեն են եւ պրակտիկայում իրագործվեն։ Ագրոկանոններին համապատասխան, եթե ամբողջ այդ շղթան իր բոլոր ժամկետներում եւ պատշաճորակով որ իրականացնում ես, հավատացնում եմ 90%-ով, ինչու՞ չէ նաեւ կարող ասենք 100%-ով, եթե չլինի ֆորս մաժորային իրավիճակներ, դա երաշխիքն է վերքի ստացման ամենայն դեպս, եթե ավելի ռոկովի լինի, որը այս պահին էլի լուրջ քաղաքականության մաս է կազմում այդ ռոկման քաղաքականությունը եւ կարծիքով դրա վրա մեծ ուշադրություն դարձվի։ Ժամանակակից միջազգային փորձը հոշում է, որ այս ակոսային եղանակով ռոկոմա վաղուց իր դառն անցել է եւ ավելի շատ ավելի վնաս է տալիս թե ջերի տնտեսման եւ թե մշակաբույսերի ռոկման։ Ունենք կաթիլային համակարգով ռոկման համակարգեր, անձրևացման համակարգեր եւ այլ, որ հնարավորություն տալիս քիչ ջուր օգտագործելու 7-ից 10 անգամ ավել էֆեկտիվություն ապահովել։ Ինչ մնում է ագրոկանոններին, Այն ժամանակին պետք է ամեն իր շղթան անվի, ինչպես որ սկսած վարից միջև ոնձը ամեն մշակաբույսը ինքը կենթանի օրգանիզմ է եւ պահանջում է մշտական խնամք եւ ճիշտ խնամք, որպեսզի ստացվի բարձր ցուցանիշներ։ Պարոն Բաշյան, ինձ անչափ հետաքրքրում է մի հարց։ Ուրախ եմ, որ վերջապես գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարը կարողացավ ձեզ գտնել աշխատավայրում, որովհետև միշտ βέρքի դաշտերում եք, միշտ այստեղ, այնտեղ։ Դա ձեր պարտականությունների մեջ է մտնում, թե պարզապես այս պարագայում ցանկանում եք լինել հողագործի մոտ, կոմբայնի մոտ եւ այլն եւ այլն։ Երևի եւ նաեւ նա իհարկե պարտականությունն է եւ ավելի մոտիկից ճանոթանալ խնդիրների առաջանում տեղերում եւ պահեստավորման եւ βέρքի կուտակման մասշտաբես պետք է լինի ստեղում եւ ճիշտ ցուցումներ եւ ճիշտ կազմակերպչական աշխատանքներ տանվի եւ պարզապես հաճույք է լինել դաշտում։ Եվ վերջին հարցս, եթե փորձենք ըստ շրջանների վերլուծել βέρքահավաքի արդյունքները, ամենաառատը հանրապետության որ շրջաններ Ճիշտն ասած, այս օպերատիվ տվյալն է գյուղնախարությունում ամփոփվում են, բայց այս պահի դրությամբ կարամ անթանոր համախառն բերքատվության միանշանակաշատաղի շրջանն է, միջին բերքատվությամբ ըստ մշակաբույսերի այդ վերլուծությունը երևի թե որ ավարտվի ավելի ճիշտ կլինի, ասենք, բայց ամեն դեպքում շատ մեծ տարբերություններ չկային, ինչպես նախորդ տարիներին, օրինակ, նախորդ տարին մի շրջան եղել է միջինը 22 ցենտներ, մյուս շրջանում 9-10։ Այս տարի աշխարհի համատարած բոլորն էլ բարձ ցուցանիշներ արձանագրեցին։ Երևի այս պարքև է բնության կողմից եւ պետք է ուղղակի այդ Բարքևը ճիշտ անկալվի եւ հասկանա, որ ամեն տարի նման Բարքև չի լինելու եւ անհրաժեշտ է ագրոկանոններին հետեվել եւ ճիշտ կազմակերպել աշխատանքները, որպեսզի բարձր բերքատվություն ապահովի։ Եվ ինչ խոսքով կցանկանայիք ավարտեիք մեր հանդիպումը, ինչ կարող եք ասել մեր ունկնդիրներին, ֆերմերներին, որոնց անձամբ ճանաչում եք, որոնց հետ ով գիտի, քանի անգամ եք հանդիպել, զրուցել, օգնել։ Ցանկացած դժ դժվարությունն էլ մարդու համարը որևէ խոչընդոտից, որևէ ձախողումից չհուսաթափվել, հավատալ Աստծոն, իր ուժերին, իրենց ուժերին եւ մշտապես աշխատել, ստանալ բարձր ցուցանիշ։